حدیث 214 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در شدت گرما نماز پیشین را زمان بخوانید که هوا اندک سرتر شود در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که نماز پیشین را در تابستان در وقتی گرمیش ادا نکنید بلکه کمی صبر بکنید سرتر شود سرقینتر شود بعد نماز پیشین را ادا بکنید ان حدیث از کتاب صحیح بخاری